والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومولاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفقه سليمان فقهنا أبارك وحمد الله سبحانه وتعالى تكرح من تميت محمد صلى الله عليه وسلم كتك درس ya تنجية ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين ومن السنة la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah abarak muhmidi Allah subhanahu wa ta'ala katika al-isti'ana hii talabu al-aun wa hiya anwa al-isti'ana ni kuomba usaidizi na kuomba usaidizi huku imegawanyika katika vipengele tano kwa kipengele cha kwanza al-isti'ana al-mutadammina likamali dhulli min alabdi lirabbihi ni kutegemea ambao kutegemea huko likamali dhulli kwa ukamilifu wa kujidhalilisha min li lirabbihi mja kwa Mola wake wa tafwidhi al-amri ilayhi na kuelekeza mambo yake yote kwake yeye wa i'tiqadi kifayatihi na kuitikadi ya kuwa ambaye anamtosheleza ni Allah subhanahu wa ta'ala wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala hii haikui sikuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ewe Allah subhanahu wa ta'ala na nini tuna tunakuabudu na tunakutegemea naam hiyo ni ya kwanza ya pili al-isti'anatu bil makhluq ala amrin yaqdir alayh ni kutegemea kwa kiumbe au kumtegemea kiumbe kwa mambo ambayo yeye yule kiumbe anayaweza fahadhihi ala hasabi almusta'an alayhi hii itakuwa nini hii itaendana kwa yule ambaye anafaa kwa ambaye anayetegemewa fa in kanat ala birrin fahiya jaiza lilmusta'in ikiwa kwa jambo jema itakuwa ni sawa kwa yule fulani ambaye anataka usaidizi liqaulihi ta'ala wa qaulaki Allah subhanahu wa ta'ala anaposema wa ta'awanu 'ala albirri wattaqwa nini katika nini katika mambo mazuri na uchaji Mungu wa inkana ala ithmin nikiwa katika madhambi fahiya haram ni haram eh walmu'in liqouli ta'ala wala ta'awanu ala alithmi waludwan wala msifanini msio mwenye kusaidiana katika mambo ya madhambi na uadui wa inkana kanat ala mubahin fahiya jaiza lilmusta'in walmu'in na ikiwa katika jambo ambalo ni zuri fahiya jaiza na kubalika lilmusta'in walmu'in kwa ulama anafanya kwa ulama anayetegemea ulama anafanya ambaye anafanya anavile vile ambaye anafanya anayesaidia lakini almu'in lakini yule ambaye anayesaidia kad yuthabu ala dhalika na nafanya naweza kupata thawabu kwa jambo lile thawabu alihsan lilghayr ni thawabu ihsan kwa mwingine wa min thumma takunu fi haqqihi mashru'a na vile vile inakuwa kwa haki yule mfano kwa huyo ambaye anayesaidia kwa ni sheria imeteremshwa kwake liqauli ta'ala wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin fanyeni uzuri hakika Allah subhanahu wa ta'ala hupenda uzuri maana alihsan kufanyia mtu jambo zuri hiyo ni ya pili ya tatu alisti'ana bimakhluqin hayyin hadir ghayra qadir ni kutegemea kiumbe ambaye aliye hai ni aliye karibu nawe ambaye hana uwezo fahadhihi laghun la taila tahta hii ni upuzi mithla an yasta'ina bi shakhsin dha'ifin ala hamli shay'in thaqib ni kama mfano mtu ategemee mtu ambaye ni mkonda ambaye hana nguvu amsaidie kubeba kitu ambacho ni kizito yana anamjua huyu hawezi kubeba lake anamwita ambaye njoo tubebe na anajua yeye hawezi kubeba hiyo ni ya tatu yani al-isti'anatu bil amwati mutlaqan au bil ahya'i ala amrin ghaib la yaqdiruna ala mubasharatihi fa hadha shirka kutegemea wafu au walio hai ala amrin ghaib kwa jambo ambalo haliko la yaqdiruna ala mubasharati wa hawezi kukifikia kile kitu fahadha shirkun hiyo ni shirki لانه لا يقع الا من شخص يعتقد ان لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون hii hizi kutokea isipokuwa kwa nani isipokuwa kwa watu ambao wana itikadi ya kuwa hao ambao wanafanya nini wao wana mkono katika anga bimaana wana mkono katika mambo wanapeleka wana, wana hiyo ni ya nne ya tano alisti'anatu bil a'mal wal ahwal al mahbuba ila Allah ta'ala kutegemea ibada ama ahwali ambazo zinampendeza Allah subhanahu wa ta'ala au Allah subhanahu wa ta'ala anapenda zile amali wa hadhihi mashru'a hii mfani hii imeteremshwa biamri Allah ta'ala kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema istainu bisabri wasala tegemeeni nini sabr na sala eh hiyo swala inafanya nini kusaidia kupata janna niyo swala hiyo sasa wewe maana tia mkazo katika ibada kama kama hiyo vile vile kad istadalla almuallif rahimahullah vile vile muallif ametoa dalil katika nao ya kwanza akasema iyyaka na'budu ewe Allah subhanahu wa ta'ala tunakuabudu wa iyyaka nasta'in na tunakutegemea hii katika nini ni katika suratul Fatiha. Kwa hiyo unaposoma suratul Fatiha, jua al Fatiha ina makubwa ndani yake. Na maqulu sallallahu alayhi wasallam ista'anta fasta'in billah. Na vile vile kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema ista'anta, unapotegemea mtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile au al-isti'adha, ibada nyingine hii al-isti'adha, talabul i'adha. Kuomba Allah subhanahu wa ta'ala akukinge eh na vile vile hii imegawanyika anwa imefani imegawanyika الأول الاستعاذة بالله تعالى كمومب الله سبحانه وتعالى أكوكينجي وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته hii mafanini hii ni ukamilifu kwa huyu mwanadamu amejiweka amefanini amejiweka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yani fakiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala wal i'tisam bi na itikadi ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kumhifadhi wa i'tiqadi kifati na itikadi ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemtosheleza wa tamam himayatihi min kulli shay ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemchunga katika kila jambo hadir au mustaqbal jambo amalo liko au linalokuja saghir au kabir iwe ni kubwa au dogo bashar au ghaira bashar iwe ni mwanadamu au si mwanadamu wa dalilu qawluhu ta'ala dalili yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul a'udhu birabbil falaq qul sema a'udhu najikinga birabbil falaq kwa mumba nini wa fundu falaq nini fundo min sharri ma khalaq kwa shule fani kwa sharri uliyoumba sasa unaposoma kula bil falaq ile ni dua unajikinga nayo na utakuta wengi azkari hawana sijui Allahu aalam sai adhkari zinasimamishwa kama mnazisoma zimesimamishwa naam sasa unazisoma sirran au ulikuwa wakati wa darsa basi kuisha je adhkari za sabah wal masa unaleta ah, kama uleti jitahidi kama unaleta endelea wa qawlu ta'ala qul a'udhu bi rabbin nas vile vile qul nasema a'udhu najikinga bi rabbin nas kwa Mungu wa watu maana unajikinga na shari za nani shari za watu walakin nas mfalme wa watu ilahi nas mungu wa watu min sharri alwaswasi alkhannas kwa shari na waswasi za nani za mashaitani alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas amana tia waswasi katika moyo ya watu utakuta unaingia katika swala na kwambia umetawadha bado bado bado hasa nakuletea waswasi unaacha swala unafanya unaenda unafanya unatawadha ukirudi raka ya kwanza imefanya nini imekwisha imekutia waswasa naam ya, ya, ya pili الاستعاذة بصفة من صفاتك من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك na vile vile kujikinga au kuomba Allah subhanahu wa ta'ala akukinge bi sifati min sifati sifa katika sifa zake kakalamihi kama maneno yake wa adhamatihi na ukubwa wake ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم dalili yake sallam anasema a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu najikinga bikalimati llah kwa maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala atamat min sharri ma khalaq hapo najikinga na maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala vile vile katika dua nyingine a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi najikinga Allah subhanahu wa ta'ala kwa izza yako ukubwa wako wa qudratihi kwa na makadiri yako min sharri ma ajid kwa sharri mbona fani ninayopata wa uhadhir na tahadhari nayo vile vile katika al-isti'adha al-isti'adhatu bil amwat au bil ahya ghayr al-hadirin al-qadirin ala al-'awd fa hadha shirku vile vile kuomba kujikinga kupitia hawa wafu maiti au bil ahya au kwa walio hai غير الحاضرين ambao hawajahudhuria hawako alqadirin ala al'audh eh fa hadha shirk anasema wewe kutegemea wafu ambao ndio kukinge hii ni shirki sasa ومنه قوله تعالى الله anasema وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا kulikuwa kuna wanaume kana rijalu min al-ins wanaume katika wanadamu ya'udhuna birijali min al-jinn wanafanya wao wanaomba kinga kwa wanaume katika nani katika majini hii ni katika nini sura gani suratul jinn naam arabia ya nne al alistiadhatu bima yumkinu alaudhu bihi min al-makhluqin min al-bashar au min al alamakin au al-amakin au ghayriha anasema al-isti'adha kuomba kujikinga bima yumkin alaudhu kwa ambayo inawezekana kujikinga kupitia kina nani viumbe hawa min albashar katika wanadamu au alamakin au sehemu au ghairi au vingine. fadha jaiz iko sawa Wa قوله qawlu sallallahu alayhi wasallam dalili yake mtume sala sallam anasema man tasharrafa laha tastashrifu wa man wajada maljan au ma'adha falyaidh man tasharrafa laha tastashrifu wala ambaye atafanya atakuwa mwenye kuitaka atafanya ataipata wa man wajada maljan malja'an ulambata atapata mwanya au maadhan au marejeo falyadhibi fayani arejee huko na vile vile وفي صحيح ايضا عن جابر رضي الله عنه امراه من بني مخزوم سرقت فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بهم سلم الحديث na vile vile في صحيح katika sahihi imekuja an Jabir hadith kutoka Jabir anasema anna mra'atan yakuwa mwanamke min bani min bani makhzum katika bani makhzum sarakat aliba fa ata biha an-nabiy sallam akakujua akakujua kwa mtume sallallahu alayhi wasallam huyu fa'adat bi ummi salama kafaini akajikinga nani kwa ummi ummu salama na vile vile katika al-istighatha kuomba usaidizi sasa talabul ghawth kuomba usaidizi huwa al-inqadh min ash shiddah wal halak ni kuomba ufanye Allah subhanahu wa ta'ala akuondoe katika shida na maangamizi wa huwa aqsa vile vile hii imegawanyika al-istighatha billahi azza wa jalla kuomba usaidizi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha min afdalil a'mal hii ni katika amali ambayo ni nzuri wa akmaliha ni ambayo iliyofanywa iliyokamilika huwa da'abu rusul hii ni kawaida ya mitume wa atibaihi na wafuasi wao wadalilu madhakarahu sheikh dalil taja sheikh Muhammad wahab ametaja akasema ittastaghithuna rabbakum fastajabu lakum mlofanya ni mliomba usaidizi kwa Mola wenu alifanya aliwajibisha wakana fi ghazwat badr katika vita vya badr istaghithuna rabb istaghithuna istaghithuna rabbakum fasajaba lakum anni mumiddukum bi alf min al malaikati murdifin Allah subhanahu wa ta'ala aliwafanya nini aliwanusuru masahaba katika vita vya badr aliwatumia malaika eh ndio nasema hapa shekha anasema wakana fi ghazwat badr ilikuwa katika vita vya badr hina nadhara an-nabi sallallahu alayhi wasallam alipoangalia ila al-mushrikin katika washirikina fi alfi rajuli katika wanaume ngapi elfu moja wa ashabuhu na mtume sala sallam masahaba kwa ngapi 310 walikuwa 300 na kitu fadakhala al-arish yunashid rabbahu azza wa jalla rafi'an hadi akaingia kafanya akawa kimomba mola wake mustaqbil al-qibla akielekea qibla yaqul allahumma jizli ma wa'adtani ewa allah subhanahu wa ta'ala nitimizie ulichoniahidi mimi Allahumma intahlika hadhihi al-isam min ahli al-islam la la tu'bad fil ardh anasema hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala intahlika hadhihi al-isab hakika hawa watu ambao wako katika vita leo hii leo wakiangamia lan tu'bada fil ardh hutabudiwa katika ardhi wama zala yastaghith bi rabbih rafi'an alayhi alibaki akiwa anafanya anaomba usaidizi kwa Mola wake hatta sakata ridaahu amman kibe mpaka nini mpaka nguo yake ajui kafanya nini ikaanguka Abubakar radiyallahu anhu fa akhadha Abubakar radhiallahu ridaa Abubakar radiyallahu anhu akachukua nini akachukua ile nguo ambayo ilikuwa juu ya mbaka Mtume sallallahu alayhi wasallam ala mankibi akawa mwenye kumwekea juu ya nini ya mabega yake Mtume sallallahu alayhi wasallam thumma altazama hu min warakisha kama akawa mwenye kuishikilia katika unyuma wake Mtume sallallahu alayhi wasallam waqala ya nabii Allah akasema eh mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kafaka munashadu karab umefanya nini hiyo imetosha kufanya kwa kumuomba Mola wako fa innahu sanjiz laka ma wa'ada atafanya atakutimizia alichofanya alichokuahidi فانزل الله هذه الايه الله سبحانه وتعالى كفاين akashusha hiyo aya ittastaghithuna rabbakum نعم يا بيلي الاستغاثه بالاموات او بالاحياء غير الحاضرين القادرين للغاثه فهذا شرك sasa vile vile kuotaka usaidizi kutoka kwa wafu au walio hai ambao hawana uwezo hii ni shirki لانه لا يفعله الا من يعتقد ان لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون hatekelezi ili jambo isipokuwa lafanya yule ambaye ana itikadi ya kwamba wanafanya nao wana mkono maana wanaweza wakasaidia faj'alahu hadhan min ar-rububiyya nafanya wao wanajalia nini wanawajalia kipande katika nini katika uumbaji wake mtume uh, uh, uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala vile vile katika ya tatu al-istighathatu bil ahya al alamin al-qadirin al-ghatha kuomba usaidizi kwa walio hai alqadir alghatha ambao wana wanafahamu wanaweza wakasaidia fahadha jaiz hii kwa sawa kal istighathatu bihim kuomba usaidizi wako na mfano wake qala Allah ta'ala fi qissati Musa Allah subhanahu wa ta'ala katika qissati Musa anasema fastaghathahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqada alayhi fastaghathahu alladhi min shi'atihi Musa alayhi salam alisema watu na mfano watu na mfano ulikuwa kabla yake min shi'ati katika watu wake ala alladhi min adu fawakazahu Musa Musa salam kafanya kampiga jamaa ngumi faqada alayhi akamuua arabi yanne الاستغاثه بحي غير قادر من غير ان يعتقد ان له قوه خفيه anasema kuomba usaidizi bihayy kwa aliye hai ghaira qadir ambaye anafanya nini ambaye hana uwezo min ghairi an ya'taqid Fasa nafanyaje itikadi ya kuwa an, anna lahu quwwatan khafi, ya kuwa ana nguvu kidogo. Mithla mfano ayastaghith al-ghariq bi rajul mashdud. Ni kama mfano mtu anaizama aombe usaidizi katika mtu anafanya mtu aliyepooza yani. Mikono yote haifanyi. Anaona kabisa huyu haizi. Aombe usaidizi kwa kwake. Fa hadha lahu nusukhri anasema hii ni upuzi. Biman istaghatha bihi fayamna min lihadha al-illa. Vile vile tukichukua ya mwisho darasa tumalize wadhabh vile vile dhabh huwa izhaqu ruh biraqati ad-dam ala wajhi makhsus wa yaqa ala wujuh ni kuondoa roho kuchinja nufarin adhabh kuchinja kuondoa roho biraqati dam kwa kumwaga damu ala wajhin makhsus kwa njia ilifani kwa njia iliyowekwa wa yaqa ala wujuh vile vile ina namna zake al-awwal ya kwanza أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له وتذلل له وتقرب إليه فهذا لا يكون إلا لله iwe ibada hii bi an yaksuda bi akusudia kuwa ta'dhimi almadhbuh kuipatia ukubwa kichinjio hicho watadhallul la na kujidhalilisha huko wataqarrubu ilayhi na kujikaribisha huko fahadha la yakunu illa lillah hii sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala alwaji alladhi shar'ahu Allah kwa njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameishusha wasarfuhu lighayri Allah shirk na kuelekeza kwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki akbar ni shirki kubwa wa dalilu madhakarahu ash-sheikh rahimahullah dalili alitaja Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah akasema qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah Allah anasema katika suratul an'am anasema qul sema inna salati hakika sala zangu wa nusuki na vitinjio vyangu wa mahiyaya na kuishi kwangu wa mamati na kufa kwangu lillahi rabbil alamin nani ya Allah subhanahu wa ta'ala la sharika la ana mshirika naam ya athani ya pili katika kuchinja huku an yaqa ikraman li dhayfin aw walimati aw walimati aw walimati ursin aw nahwi dhalik itokee kuchinja huku ikraman li dhayfin kumkirimu mgeni aw walimati ursin au kukirimu arusi au nahu dhalik au kilichofanana na hicho fahadha maamuru bihi hii tumeamrishwa imma wujuban imma kwa kuwajibisha au istihbaban au kupendekezwa kauli sallallahu alayhi wasallam sallam anasema man kana yu'minu billah fana fanatakana muamini Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir na siku ya mwisho falyukrim dhayfa dhayfahu amkrimu nani mgeni wa qawlu sallallahu alayhi wasallam Abdurrahman bin Auf kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Abdurrahman bin Auf anasema au limwalo bishati sema chinja angalau nini angalau mbuzi kwa harusi au limu wala bishati chinja angalau atakao ni mbuzi mmoja hiyo ni ya pili ya tatu kimaliza darasa an yaqa ala wajhi madha ala wajhi atamattu bil akl au litijari bihi itokee kule kufanya yani kuburudika na kile chakula kwa kukula yule mbuzi au litijari au kufanyia biashara eh, anachinja mbuzi anauza nyama haina shida hiyo fahadha min qismi almubah hii ni katika kipande au ni katika group ambayo imekubalika fal aslu fi ibah asili yake imekubalika na hii inshallah tutakuwa mnikomea hapa na Allah akatuadalia akasema awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha raqu minha ya'kulun awalam yaro katika suratu yasin imekuja awalam yaro nini hamjaona anna khalaqna lahu ya kwa sisi tuliumbia nini mimma amilat aidina kwa alikifanyeni kilichopitia katika mikono yetu au kilichotekeleza mikono yetu kusudi Allah an'aman wanyama fahum laha malikun wadhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun katika wanyama wote tuliofanya tulioomba faminha rakubuhum ra, ra, katika nyumba kuna namna mnawapanda kama punda vile kwa sababu punda hailiwi punda wa pindo wa nyumbani huyaliwi amina ya kuna vile fulani vina vinalika na vile vile akasema hapa Sheikh waqad yakunu matluban au manhiyan anhu hasba ma yakunu wasilatan la anasema waqad yakunu za kuwa matluban au manhiyan za kuwa unafanya yenye kuomba au manhiyan au imekatazwa hasba ma yakunu wasila kulingamana na utumizi utumizi wake inshallah tutakomea hapa kama kuna swali uliza kama hamna tufunge darasa mwaka kesho bidni taala